Եթերում դպրություն հաղորդաշարի 2015 թվականի վերջին թողարկումն է ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ մոտենում է ամանորը։ Ժամանակի անկասելի անիվը շուտով մի ավարտուն շրջափուլ եւս պահ կտա մեր հիշողությանը։ Եթե անցնող 2015 թվականը իսկապես առանձնացել է հաջողությունների դիմագծով, ապա կարող է հույս փայփայել, որ արժանյորեն կգնահատվի ու քաղցր հուշի արձագանք կունենա։ Այսօր փորձենք մեզ հրաժեշտ տվող տարվան գնահատական տալ դպրություն հաղորդաշարի տեսանկյունով։ Նախ ասենք, որ իր անվանը հարիր խոսքարատ են եղել հաղորդաշարի հաղորդաշարի եթերաժամերը, որոնք պատմել են Արցախի կրթության ոլորտում տեղի ունեցած կարևոր իրադարձությունների մասին։ Ավանդույթի համաձայն Ամանորի նախաշեմին դպրություն հաղորդաշարը իր եթերաշրջանը ամփոփում է ներկայացնելով ԼՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարի Տարեվերջյան Մամլո Ասուլիսը։ Նախարար Սլավա Ասրյանի գնահատմամբ 2015 թվականը ոլորտի համար եղել է բազմաբնույթ մոտ իրականացվել են գերատեսչության արչև դրված ծրագրերը։ Ավարտին է մոտենում 2015 թվականը, ասեմ, որ քրթության, գիտության եւ սպորտի բնագավառում կատարվել են 2015 թվականի աշխատանքային պլանում նախատեսված համարյա բոլոր հյուրընկալումները։ Նախասեմ, որ տարին ոլորտի համար եղել է բազմաբնույթ եւ հիմնականում համակարգը գործել է առանց ընդհատումների, որը կարևոր հանգամանք է եւ իհարկե համակարգի բոլոր կրթական հաստատությունները, մարզական կառույցները իրականացնել են այն խնդիրները, որոնք որ առաջադրված են եղել տվյալ օրացային տարում եւ ամփոփելով տարին կարող եմ ասել, որ ըստ ոլորտների մենք իրականացել ենք մեր առաջ դրած խնդիրները։ Սկսենք նախադպրոցական կրթությունից, գիտենք, որ նախադպրոցական կրթությունը եւ ԼՂ նախագահի նախընտրական ծրագրում եւ կառավարության գործնեության ծրագրում ներառված է որպես գերակա ուղղություն եւ ասեմ, որ այս աշխատանքները հաջողությամբ են ընթանում, տարեստարի ավելանում են հակրթարանների թիվը, ներկայությամբ գործում են 48 մանկապարտեզներ, երկու մանկական կենտրոններ, ինչպես նաև երեք առանձնացված մանկապարտեզներ գործում են դպրոցներինքից եւ Ստեփանակերտի երեք դպրոցներում նույնպես առանձնացված մասերում գործում են մանկապարտեզներ որպես նախադպրոցական խմբերի ձևով։ Ընդհանրարմամբ 62 նախադպրոցական խումբ է 2015 թվականին գործել մեր հանրապետությունում։ Տարվա ընթացքում շահագործման են հանձնվել 4 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ, Կառուցվել են նոր շենքեր նաև Սոս եւ Ճարտար քաղաքներում եւ որտեղ տեղակայվել են նախկինում գործող մանկապարտեզները։ 6 մանկապարտեզներ առաջիկա 1-2 ամսում եւս կուղարկվեն։ Դրանք Ստեփանակերտի համար 6 Ստեփկես թաղամասում կառուցված մանկապարտեզներն են ու Իվանյան, Հադրուտ, Դումի, Ներքին Հորաթաղ, Խարվաճա։ Իհարկե, Դումի, Ներքին Հորաթաղ եւ Խարվաճարի մանկապարտեզները կգործեն դպրոցներին կից մյուս 3-ը որպես ինքնուրույն մանկապարտեզներ։ Նաև ընդանում են 4 մանկապարտեզների շինարարական աշխատանքներ, որ հաջորդ տարում եւս շահագործման կհանձնվեն։ Նաև միջոցառումներ են ձեռնարկվել նշված նախակրթարաններում երեխաների համար պայմանների ապահովման, ինչպես նաև կրթական գործնեության արդյունավետ իրականացման համար։ Խոսելով հանրակրթության ոլորտի մասին, նախարար Սլավա Ասրյանը շեշտեց իրականացվող բարեփոխումները, ուրախալի փաստ է աշակերտների թվի աճի դինամիկան։ Հանրակրթության ոլորտում բարեփոխումներ ենք մենք իրականացնում, գիտեք որ անցել ենք 12-ամյա քրթական համակարգի գործում են ավագ դպրոցներ եւ այստեղ իհարկե խնդիրները բազմապնույթ են եւ շարունակաբար քայլ առ քայլ մենք կարողանում ենք իրականացնել բոլոր այն խնդիրները, որոնք որ ներկայացված են կրթական բարեփոխումների ծրագրերով։ Մենք այստեղ արձանագրել ենք երեխաների թվի աճ ներկայությամբ մեր հանրակրթական դպրոցներում ընդգրկված են 22618 սովորողներ, որը 947-ով ավելի նախորդ տարվա սովորողների թվից եւ ասել է թե սա եւ ժողովրդական առումով եւ որոտի կայացման առումով համատական լավ արդյունք է եւ դա հիմնականում տարական օղակի ընդունության հաշվին է հիմնականում սորոներ արժանանում այս տարի մենք ունեցանք առաջին դասարանցների ամենամեծ թիվը 2724 սորոներ սորում են առաջին դասարաններում եւ իհարկե գուցե հաջորդ տարիների քիչ տարբերությամբ ավելի քիչ թվերով գիտեք որ նաեւ այս առաջին դասարանցների աճը հիմնականում պայմանած է եւ Ղարաբաղյան մեծ հարսանիքով, բոլոր դեպքերում կարծես մեր հանրապետությունում արդեն կայունացել է եւ ծնելիություն եւ հասկանալի այդտեղից էլ դպրոցական համակազմի արդեն կայուն ընդունելություն իրականացում է մեր հանրապետական ուսումնական հաստատություններում։ Գերատեսչության կարևոր խնդիրներից է ուսման որակի ապահովումը տեսչության կողմից եւ գնահատման տեստարման կենտրոնի կողմից բարբերաբար եւ ստուգումներ եւ մեթոդական անհրաժեշտ օգնություն է ցուցաբերվում եւ ասեմ որ տարվա ընթացքում 28 դպրոց համագումանի ստուգման են տարվել տեսչության կողմից ստուգվել են 4 մանկապարտեզներ, 1 վարժարան, 1 արհեստագործական ուսումնարան եւ 30 դպրոցներում իրականացվել են թեմատիկ ստուգումներ Նույն կարգով գնահատման տեստավորման կենտրոնի կողմից բոլոր դպրոցներում տարվա ընթացքում տարբեր առարկաներից, տարբեր դասաներում արտաքին ստուգումներ են իրականացնում, որոնց արդյունքները ամփոփվում են մանկարժական կոլեկտիվներում եւ ըստ այդ արդյունքների էլ նախանշում են հետագա անելիքները Անկասկած մեր ուշադրության կենտրոնում է գտնում սրոների գիտելիքների զարգացման հարցը եւ այս առումով մենք լուրջ ուշադրություն ենք դարձնում առարկայական օլիմպիադաների կազմակերպմանը 15 թվականին եւս դպրոցականները բավականին ակտիվորեն մասնակցել են օլիմպիադաներին հանրապետական փուլում 373 մասնակից ունեցանք, որից 64-ը ապարգևատրվեցին նախարարության պատվակրելով դրամական ապարգևատրմամբ եւ 74 հոգի մասնակցեցին Հայաստանի Հանրապետության դպրոցականների առարգայական օլիմպիադաներին եւ ասեմ, որ մենք 32 մասնակից ունեցանք, որոնք գրավեցին մրցանակային տեղեր կամ արժանացան գովասանագրերի։ Ինչպես գիտենք, յուրաքանչյուր տարի այս մրցանակային տեղեր գրաված աշակերտներին ԼՂ նախագահի կողմից դեպքերից բաժանանում են պարգևի, որը ևս խթան է հանդիսանում իհարկե նրանց հետագա գործնեության համար։ Ասեմ, որ տարվա ընթացքում բարբերաբար կազմակերպել են շարադրությունների մրցույթներ, հատկապես ես ցանկանային նշել, քանի որ տարին ցեղասպանության հարյուրամյակի տարի էր եւ բավականին միջոցառումներ այս ուղղությամբ բոլոր քրթական հաստատություններում իրականացվեցին եւ նաեւ կայացավ հանրապետական միջոցառում ու նաեւ շարադրությունների մրցույթ հենց ներված հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակին։ Իհարկե միջոցառումները դեռ շարունակում են, որտեղ տարին ընդհանրապես մենք արդեն եզրափակում ենք եւ կարելի է ասել, որ մեր ուսումնական բոլոր հաստատություններն այս միջոցառումներում բավականին մեծ ակտիվություն են սամբերել։ Տարվա ընթացքում ուսուցիչների եւ աշակերտների համար բարբերաբար կազմակերպվել են տարաբնույթ մրցույթներ։ Տարվա ընթացքում մենք բարբերաբար իրականացնում ենք նաև ուսուցիչներին, մյուս աշխատողներին խրախուսելու համար մրցույթներ են կազմակերպում տարվա լավագույն տնօրեն, լավագույն ուսուցիչ, լավագույն դաստիարակ, լավագույն զինղեկ, նաև լավագույն աշակերտ, լավագույն ուսանող եւ լավագույն գիտամեթոդական աշխատանք մրցույթները, որոնց արդյունքներն ամփոփվել են եւ իհարկե ովքեր որ հաղթել են այդ մրցույթներում արժանացել են համապատասխան խրախուսանքի։ Դպրոցականների հետ կատարվող նաև այլ դեպի միջոցառումներ ենք մենք իրականացնում, դա պատանի հայասպետ մրցույթն է, որ առաջին անգամ ենք մենք իրականացնել եւ նպատակը եւ ասենք հայրենագիտական գիտելիքների յուրացման, ինչպես նաեւ ինչ որտեղ բանակ հասարակություն, բանակ դպրոց կապի շրջանակներում եւ սա կլինի շարունակական իհարկե մեր յուրաքանչյուր տարվա միջոցառներում կընդգրկվի, նաեւ ինտելեկտուալ խաղեր, որ նույնպես դպրոցականների շրջանում կազմակերպվում են, ասմունքի տարբեր բնույթի մրցումներ, դա եւ հանրապետական եւ ազգային ժողովի հովանու ներքո կազմակերպող ու տարբեր արետներով, ասենք, միջազգային ասմունքի մրցույթ, որ բարբերաբար Շուշիում կայանում է, եւ նման կարգի իհարկե բոլոր մրցույթներում բացահայտում են մեր երեխաների եւ ունեցած գիտելիքները եւ նրանց կարծիքը ընդհանրապես հասարակությունում տիրող տարբեր երևույթների նկատմամբ։ Նախարար Սլավա Ասարյանը խոսեց նաև տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական միջոցառումների մասին։ Բոլոր համարյա մարզաձևերով դպրոցականների միջև կազմակերպել են հանրապետական «Սպարտակիադայի» գծով մրցումներ, որոնց հաղթողները մասնակցել են Հայաստանի դպրոցականների համանուն «Սպարտակիադայի» մրցումներին։ Բացի դրանից, իհարկե, մենք սպորտի վարչության կողմից ևս կազմակերպվում են բազմաբնույթ միջոցառումներ, հիմնականում, իհարկե, արդեն տարբեր տարիքային խմբերի, հիմնականում երիտասարդների, մեծահասակների նկատմամբ, ու ասեմ, որ այս ուղղությամբ նաև ֆեդերացիաների հետ մեր համատեղ աշխատանք աշխատանքի շնորհիվ բավականին լուրջ հաջողություններ ենք հասել 2015 թվականին Եվրոպայի, Հայաստանի եւ աշխարհի տարբեր միջազգային միջնաշարերի առաջնությունների 138 անգամ մեր մարզիկները մասնակցել են 1265 մարզիկների մասնակցությամբ եւ ասեմ որ ընդհանուր առմամբ 113 մարզիկներ արժանացել են առաջին տեղի, 106 երկրորդ տեղի եւ 122 երրորդ մրցանակային տեղերի։ Եվ գիտեք որ տարվա վերջին նաեւ ամփոփելով մարզական աշխարհում ունեցած նվաճումները այդ ըստ նվաճումների նաև իրականացնում է ապարքեվատրումներ ՎՂ նախագահի կողմից, որը խթան է հանդիսանում իհարկե սպորտի զարգացմանը մեր հանրապետությունում։ Սպորտի նկատմամբ իհարկե մեր դեր անելիքներ ունենք, բայց բոլոր դեպքերում եղած ցուցանիշները մենք կարող ենք ասել, որ այստեղ աշխատանքները բավարար հիմքերի վրա են դրված։ Մեր օրյա դպրոցներում տարեց տարի առավել մոտք ունեն նորագույն տեխնոլոգիաները։ Ինչպես գիտենք, Ստեփանակերտ քաղաքի եւ շրջանի դպրոցներում իրականացվում է նոր ուսումնական ռազմավարություն ծրագիրը։ Ծրագիրը իհարկե առաջին տարիներին, եթե նախատեսում է իրականացնել 1-ից 4-րդ դասարանների աշակերտների հետ, այնուհետեւ այս ծրագիրը այս ձեւով այնքան արդյունավետ չէր։ Հիմա ծրագրի իրականացումը սկսվել է 6-րդ դասարանցիներից եւ 6-րդ դասարանցիներին տրամադրում են բարձրակարգ համակարգիչներ, որոնք ունեն լայն հնարավորություններ, ինչպես ուսման բնակավարում, այնպես էլ ընդհանուր առմամբ երեխաների երեխաների տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համացանցից կամ այլ միջոցառումներից օգտվելու համար։ Դրանից բացի իհարկե գիտեք, որ վերջերս Թումո կենտրոնը բացվեց Ստեփանակերտում, որի հետ իհարկե մենք նաև մեծ հույսեր ենք կապում, որ եւ բավականին թող աշակերտներ արդեն մասնակցում են այդտեղ իրականացվող համապատասխան դասընթացների, նաև մենք խնդիր ենք դնում, որ ընդհանրապես յուրաքանչյուր դպրոցում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անընդհատ շարունակական զարգացում պետք է մենք ունենանք, ասեն որ դա նպաստում է նաև դասարանային ծրագիրը, որի նպատակը ծրագրով եւ դպրոցի կառավարման եւ ինչպես նաեւ այդ ծրագրի միջոցով նաեւ ուսուցողական որոշ ծրագրեր երեխաների հետ իրականացնելու ընդդիմներ է դրվում։ Իհարկե, սա մենք դեռ սկզբնական փուլում ենք գտնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման ուղղությամբ։ Առաջիկայում իհարկե նախատեսում եմ, որ մենք ունենանք ընդհանուր հանրապետական համադպրոցական ցանց, եւ որը որ նաեւ հիմնական ուղղությունը կլինի ուսումնական ծրագրերի մատուցումը ինչպես ուսուցիչների, այնպես էլ աշակերտների համար։ Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպումը եւս գերատեսչության ուշադրության կենտրոնում էր 4200 աշակերտ իր ամառային հանգիստն է անցկացրել Արցախի եւ Հայաստանի ճամփարներում։ Հետեք, որ գործում է ասպետ ռազմամարզական ճամփարը, որին սիրով մեր դպրոցների 11-րդ դասարանցիները ակտիվությամբ մասնակցում են ճամփարին, ինչպես նաև մենք հրավիրում ենք Հայաստանի Հանրապետության Լիբանանից եւ այլ երկրներից, որոնք որ եւս մասնակցում են։ Աբարային ճամփարներ գործել Ստեփանակերտի համար 5 համար 10 դպրոցներում ծմակահողում մենք ունենք դպրոց ճամփար, որ նաև տարվա ընթացքում Իրակնորյա դպրոցի կարգավիճակով եւս գործում է եւ այստեղ հիմնական նպատակը այդ ենթաշրջանի դպրոցականներին տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին հաղորդակից դարձնելու, ինչպես նաև ֆիզիկա-մաթեմատիկայի առարկաների դասավանդման դրվածքի հետ կապված պարապմունքներ են կազմակերպում։ Իհարկե նաև ճամփարներ կազմակերպել են եւ հայ ավետարանչական ընկերակցության, հայ հական դաշնակցության հայկի սերունդ, ինչպես նաեւ մոտորապես 550 երեխաներ հանգստացել են Հայաստանի Հանրապետության ճամբարներում։ Մոտավորապես 4200 սորոներ ամառվա ընթացքում կարողացել են իրենց հանգիստը այդ գործող ճամբարներում իրականացնել։ Անցնող տարում հանրակրթության ոլորտի օրենսդրական դաշտի ապահովման ուղղությամբ որոշակի աշխատանքներ են տարվել, փոփոխություններ են մտցվել հանրակրթության մասին օրենքում։ Հիմնական խնդիրը եղել է այն, որ մենք կարողանանք հավասար պայմաններ ապահովել դերարական կրթությամբ իրականացնող երեխաների եւ մյուս դպրոցականների ուսումնական գործընթացի մեջ եւ այս ուղղությամբ մեր հանրապետությունում ունենք դերարական դպրոցներ, որտեղ այդ երեխաները ընդգրկում են, որոնց նկատմամբ տարվա ընթացքում համապատասխան եւ նրանց ուսման կարիքի գնահատման գործընթացն է իրականացում եւ նաեւ հանրակրթական դպրոցներում հետևում են, որ เป զի նրանց ուսումնական եւ ընդհանրապես ժամանցի հարցեր դպրոցները կարգավորեն։ Բացի դրանից իհարկե մենք 15 թվականից արդեն դպրոցների կարգավիճակը հստակեցրինք, բոլոր դպրոցներն արդեն ունեն պետական ոչարեդրային կազմակերպությունների կարգավիճակ, դպրոցներում ստեղծվել են խորհուրդներ եւ 16 թվականին մենք նախատեսում ենք նաեւ իրականացնել դպրոցների ղեկավարների հավաստագրման գործընթացը, որից հետո որ կարողանանք արդեն խորհուրդների միջոցով կատարել դպրոցի ղեկավարների ընտրություն։ 2015 թվականին մեր հանրապետությունում մի շարք նորակառույց դպրոցներ շահագործման են հանձնվել իշխանությունների կողմից նույնպես եւ ինչպես բարերարների, այնպես էլ պետական բյուջեից հատկացած միջոցներով շահագործման է հանձնվել նոր շենի նորակառույց դպրոցը, Գումայրիի դպրոցը Քաշաթաղի շրջանում եւ 4 դպրոցներում շինարական աշխատանքներ են ընթանում եւ առաջիկա 16 թվականին այդ դպրոցները եւս շահագործման կհասնեն։ Ավելացնեմ, որ նաեւ Հայաստան համայնքական հիմնադրամի միջոցներով վերակառուցում է Ստեփանակերտի համար 9 դպրոցը։ Մեր ուշադրության կենտրոնում է գտնվել նաեւ մանկավարժների վերապատրաստ ստեղծման, դասընթացների կազմակերպումը, նաև հետագայում նրանց ատեստավորման իրականացումը իրականացվել են մոտավորապես տարվա ընթացքում 800-900 ուսուցիչների վերապատրաստումներ, որը որ իհարկե շարունակական բնույթ ունի եւ յուրաքանչյուր տարի դա իրականացվում է։ Այս տարի նախատեսում եք նաև դպրոցների ղեկավարների, տնօրենների վերապատրաստման դասընթացները հենց հավաստագրման նպատակով Արցախում գործում են արտադրոցական ուսումնական հաստատություններ, որոնք տարեստարի առավել ընդլայնում են իրենց հետաքրքրությունների շրջանակը։ Հանրապետությունում գործում են մանկապատենական ստեղծագործական կենտրոններ, մարզական դպրոցներ, շախմատի դպրոց, նաև արվեստի երաժշտական դպրոցներ, որոնցում ընդգրկված են շուրջ 8500 սովորողներ, պես ասած, եթե համատության մեջ են դրում, համարյա 1/3-ից էլ ավելին աշակերտներ ընդգրկված են այդ անդադպրոցական հաստատություններում։ Եթե դրան ավելացնենք նաև դպրոցներում գործող խմբակների գործունեությունը, ապա կարող ենք ասել, որ իհարկե այս խնդիրը տարեստարի պետք է ավելի իր զարգացում ունենա համապատասխան եւ պայմանների ապահովման եւ հատկապես յուղական վայրերում որ գործող այդ արտադրողական ուսումնական հաստատությունները կարողանան ընդլայնվել եւ ընդգրկվեն ավելի շատ թվով դպրոցների եւ դպրոցականների։ Արհեստագործական կրթության ուղղությամբ ասեմ, որ իհարկե 15 թվականը եղավ մեկումնային այն առումով, որ Շուշիում բացվեց Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանը, որը որ ֆրանսիական մոդելով ժամանակակից սարքավորումներով ուսումնական հագեցված պլաններով եւ ընթացքը ցույց է տալիս, որ իհարկե եւ սովորողների ընդունության առումով կարողացանք մենք կատարել այն նախատեսված ինչ որ պետք գերընտրության հարցերում իրականացնել եւ նաեւ ուսման ընթացքը, որ այս սովորողները բավականին մեծ հետաքրությամբ կարողանում են իրականացնել եւ գործնական եւ տեսական այն բարապմունքները, որոնք որ անհրաժեշտ են նրանց ընտրած մասնագիտության ուսուցման համար։ Նաեւ մյուս մեր երկու արհեստագործական ուսումնարներում Ստեփանակերտի եւ Մարտունու արհեստագործական ուսումնարները կարողացել են իրականացնել իրենց ընտրության պայմանները եւ այստեղ էլ տարբեր մասնագիտություններով կազմակերպվում է երեխաների արհեստագործական դպրոցական կրթությունը, ասեմ, որ արդեն եկել է այն պահը, եւ դպրոցականներ եւ ծնողներ հասկացել են, որ իհարկե արհեստը միշտ էլ եղել է հարգի մեր հանրապետությունում եւ իհարկե երեխաներն նախընտրելով իրենց համապատասխան մասնագիտություն կարողանա նաեւ այդ մասնագիտությամբ աշխատել համապատասխան կառույցներում։ Մամլո Ասուլիսին նախարարը անդրադարձավ միջի մասնագիտական եւ բուհական կրթության ոլորտներին։ Միջի մասնագիտական կրթության առումով մենք իհարկե այստեղ էական փոփոխություններ չեն կատարել հիմնականում գործող միջի մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները իրենց մասնագիտությունների ընդդրությամբ իրականացնում են այդ կրթությունը կառավարության որոշմամբ իրավունք է տրվում որ այս հաստատությունները լավ գնահատականներով ավարտած շրջանավարտները կարողանան բուհերով շարունակել իրենց կրթությունը բուհերի համապատասխան մասնագետների երկրորդ կուրսից Սայլենչուր Խթան հանդիսանում, որ նաև զուգահեռաբար արհեստագործական կրթության հետ ընտրում են նաև միջի մասնագիտական կրթություն։ Բարձրագույն կրթության ուղղությամբ ասեմ, որ զգալի տեղաշարժեր կան, իհարկե մեր մոտ գիտենք, որ Արցախի պետական համալսարան, Հայաստանի ազգային agrarային համալսարանի Շուշի մասնաճյուղ եւ երեք ոչ պետական բուհերին իրականացնում բարձրագույն կրթություն։ Մենք համակայել Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կրթության համակարգի զարգացման հետ իրականացնում ենք համապատասխան միջոցառումներ, Այս տարի արդեն ներկայացվել է կառավարության որոշում, հաստատվել է մասնագիտությունների նոր ցանկ, եւ մասնագետների ցանկին զուգահեռ նաեւ հաստատվել են այն գրթական ծրագրերը, որոնք որ պետք է իրականացվեն տվյալ մասնագիտության գծով եւ նաեւ ըստ բուհերի արդեն հստակեցված են այն մասնագիտությունները, որոնցով բուհերը հաջորդ ուսումնական տարում պետք է ընդունություն կազմակերպեն։ Նաեւ մի շարք բովանդակային հարցեր են մեր բուհերում իրականացվել, հատկապես բուհերի օրենսդրական դաշտի ապահովման ուղղությամբ եղել է եւ ասենք համապատասխան օրենքներով փոխել մտցնելու եւ ենթաօրենսդրական մի շարք փաստաթղթեր, որոնք ընդունվել են եւ նախ նախարարության կողմից եւ բուհերի կողմից եւ ինչ որտեղ արդեն կարծես թե կանոնակարգվել են բոլոր այն խնդիրները, որոնք որ անհրաժեշտ են ուսումնական գործընթացի արդյունավետ գազམ་ակերպման համար։ Հատկապես Արցախի պետական համալսարանը բավականին լայներ է կապերը այլ բուհերի հետ, միջազգային կառույցների հետ եւ նաեւ մի հանգամանք ուզում եմ շեշտել, որ Հայաստանի քրթության գիտության նախարարության նախարարի ջանքերով իհարկե բարձրացվել են բազմաթիվ միջազգային աջաններում, ինչպես գիտենք նաեւ անցած տարի մեր հանրապետությունում կայացած կրթություն առանց խտրականության գիտաժողովը միջազգային եւ կարծես թե հասունացել է արդեն այն հարցը, որ պետք է իհարկե շնանշված պետությունների երեխաները կարողանան լիարժեք օգտագործել կրթության իրենց իրավունքները։ Եվ ինչ որտեղ արդեն այս հարցը կարծես ընթացքում է եւ իր վերջնական լուծումը կստանա, այսինքն Ղարաբաղի ցանկացած շրջանավարտ իհարկե կարող է եւ ուսումը շարունակել արտասահմանյան տարբեր բուհերում եւ նաեւ հաղորդակից լինել այն իրականացվող միջոցառումներին, որոնք որ ցենք եվրոպական կրթական տարածքում իրականացվում են։ Լղահակրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասարյանը տարեվերջյան մամլո ասուլիսին պատասխանեց լրագրողների կրթության ոլորտին վերաբերող տարաբնույթ հարցերին։ Օրվա հանդիպումն ավարտվեց փոխադարձ շնորհավորանքներով։ Շնորհավորում եմ համակարգի բոլոր աշխատողներին, մեր աշակերտությանը, ուսանողությանը, մեր բնակությանը, ամանորը եւ սուրբ ծննդյան տոների կապակցությամբ ցանկանում եմ, որ տարին լինի բարեբեր, տարին լինի խաղաղության տարի, տարին լինի լավագույն արդյունքների գրանցման տարի։ ավարտվեց դպրություն հաղորդաշարի 2015 թվականի վերջին թողարկումը։ Ռաժեշտից առաջ շնորհավորում ենք բոլորին ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների արթիվ մաղթում արևշատություն, խաղաղություն։ Կհանդիպենք նոր տարում։